بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب بر الوالد المشرك حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال نزلت في أربع آيات من كتاب الله تعالى كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا والثانية أني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا فنزلت يسألونك عن الأنفال والثالثة أني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف فقال لا فقلت الثلث فسكت فكان الثلث بعده جائزا والرابعة إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل عز وجل تحريم الخمر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إن حديثك که ابتدا اشاره کردیم در اولین باب از این کتاب که خواهد اومد حدیث سعد بن وقاص هجدهمین حدیث از احادیث صحیح در مفرد سعد بن وقاص رضی الله عنه میگوید نزلت فی اربع آیات من کتاب العين اقرار به این منت و فضل الهی از سعد اقرار به منت الهی بر خودش چهار تا آیه نازل شده نه از باب افتخار بخواد فخ فروشی بکنه نه منت الله را بر خودش داره یاد میکنه برای ما میگوید چهار تا آیه هست که به خاطر من نازل شده اولیش کانت امی حلفت الا تأکل ولا تشرب مادرم قسم یاد کرده بود که نبخورد و نبیاش آمد حتی افارق محمدا صلی الله علیه وسلم تا اینکه محمد را صلی الله عليه وسلم رها بکنم دینش رها بکنم مشرک بشم دوباره فانزل الله عز وجل الله جل وعلا عز و این آیات را نازل میکنه و ان جاهداک اگر اونا مجاهده بکنن تلاش بکنن علا ان تشرک بی برای اینکه بر اینکه مشرک بشی بر الله شریک قائل بشی ما لیس لك به علم در اون چیزی که علمی ازش نداری فلا تطعهما از اونا پیروی نکن لا طاعت لمخلوق فی معصیتی الخالق طاعت نکن و صاحبهما فی الدنیا معروفا و با آنها در دنیا با نیکی رفتار کن اطاعت نکن در اون مسئله هرچند پدر مادرت باشه با خوبی باش و رفتار کن ولی مشرک نشو ولی مشرک نشو این بر والدینه حتی اگر پدر مادرت مشرک باشه و ثانیه انی كنت اخذت سیفا اعجبني فقلت یا رسول الله شمشیر رو برداشته بودم تو یکی از غزوه گفتم یا رسول الله هب لی هذا این به من هدیه بده فنزلت يسالونك عن الافعال این نازل میشه از تو سوال میپرسن در مورد غنایم انفال و والثالثه سومی انی مرضت فاتانی رسول الله صلی الله علیه و سلم فقلت مریض شدم اومدم نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتم یا رسول الله انی اريد ان اقسم مالی میخوام مالمو تقسیم کنم افوصی بالنصف میتونم اجازه دارم نصف مالم را وصیت کنم نصف مالم را به خیرم بدم فقال لا گفت فقلت الثلث گفتم یک سوم فسکت فكان الثلث بعده جائزا بعد از اون وصیت برای یک سوم جایز شد رسول ساکت شد بر من یعنی و در صحیحین انك انتظر در ادامه همین حدیث و انك انتظر ورثتك اغنيا خیر من انتظرهم عاله يتكففون الناس ورثت را غنی رها بکنی بی نیاز رها بکنی بهتر از اینکه اونها را محتاج رها بکنی فقیر رها بکنی که گدایی بکنن نزد مردم با کف دستشون از مردم بطلبن یعنی گدایی بکنن و در سنن ترمذی اومده فما ترکت لولدک ازش سوال پرسید چی رها کردی برای فرزند قال هم اغنیا بخیر غنی هستن همشون فقال اوس بالعشر یک دهم وصیت کن قال فما زلت اناقصه حتى قال این همچنان چونه میزدم رسول الله صلی الله علیه و بهش میگه یک دهم مالت وصیت کن حریص بر اینکه نه بیشتر باشه فرق بین اونها اینجا هست که رسول الله صلی الله علیه و میگه چی لو انفق احدكم مثل احد ذهبا لما بلغ مد احدهم ولا نصیفه کو احد تلا شما انفاق بکنید یک مچ دستشون یک کف دستشون و نه هم نصفش هم مال شما ارزش نداره نزد الله جل و علا قال به بالثلث والثلث كبير و در روایت کثیر یک سوم و یک سوم هم زیاده و رابع انی شربت الخمر چهارمیش میگه مس کرده بودم مشروب خورده بودم قبل از تحریمش نشسته بودیم با انصار یکی از اون عرب یکی از اون کسانی که از صحابه که نشسته بودن سر سفره خاری را از سر شطور خار فکه شطور رو برداشت به رجل منهم انفی زد بینیم رو به لحیه جمل با اون خار فک شطور خاری که دندون شطور روش واقع میشه میگه با اون زد بینیم و خورد کرد در صحیح مسلم اومده فاذا رأس و جزور مشوی عندهم و زق من خمر تا آخر روایت سر شطور رو پختن گذاشتن اینم اونجا اون سخونه فک شطور رو میگیره میزنه تو صورتش میگه اومدم نزد رسول الله صلی الله علیه و بهش گفتم بعد این آیه نازل میشه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان این آیه نازل میشه در تحریم خمر که اینها خمر ناپاکه و کسی از مسلمان ها اجازه نداره از اونها بنوشه حدیث بعدی قال المؤلف رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته حدثنا الحميدي قال حدثنا ابن عيينه قال حدثنا هشام بن عروه قال اخبرني ابي قال اخبرتني اسماء بنت ابي بكر قالت اتتني امي راغبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها قال نعم قال ابن عيينة فأنزل الله عز وجل فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين نزهم من حديث از حديث الصحيح ادب مفرد امام بخاري حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت ميقياد اتتني امي راغبه ودرش ككافر بود مشرك بود ومات نز دخترش أسماء والله اختلاف در كلمة راغبه راغبه أي طامعه تسألني شيء معنى إنك اومده از من حاجتی میخواد به معنای تقاضایی داره خاصی ای داره و گفته شده مادرم اومده از من طلب یه تقاضایی داشته به اینکه من از اسلام روی بگردانم رغبت داشت در شرک که من مشرک بشم فی عهد نبی صلی الله علیه در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم هرچند که قول دوم ضعیفه و صحیح همون قول اوله راغبه ای طامعه تمعی داشت از من خاصه ای داشت که براش برآورده بکنم چون اگر خاصه مادر اسما این بود که مشرک بشه هیچ وقت اسما سوال نمیپرسید چون اجازه نداره که مشرک بشه و آیات قرآن چنانچه در حدیث سعد داشتیم واضح بود پس مسئله مسئله دنیویه مادرم از من خاصه ای داره یا رسول الله اف اصلها آیا ارتباط باش برقرار بکنم آیا بهش نیکی بکنم قال نعم رسول الله صلی الله علیه و میفرمایند بله آری ابن عیینه میگه این آیه نازل میشه فانزل الله عزوجل فيها این آیه در شأنش نازل لا لا الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الله نهیتون نمیکنه در مقابل کسانی که با تو نجنگیدن از اینکه بر انفاق بکنید با آنها با خوبی رفتار بکنید و از اینجا هست که علما برداشت میکنن که پدر و مادر اگر کافر و مشرک باشن وظیفه فرزنده که نفقه پدر و مادرش رو تامین بکنه واجبه چون از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسید اف قال نعم گفت آری گفتن آری رسول الله صلی الله علیه و دلالت بر وجود میده حتمیت میده وظیفه انسانه که حتی با پدر و مادر مشرکش هم با خوبی رفتار بکنه حالا دیگه چه برسه به مسلمانش حدیث بعدی قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء تباع فقال يا رسول الله ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت قال إني لم أعطكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل ان يسلم بستمين حديث هذا حديث صحيح هذا مفرد حديث عبد الله بن عمر رأى عمر رضي الله عنه پدرش پدر عبد الله بن عمر عمر بن خطاب رضي الله عنه پارچه رو میبینه حلت سیراء تباع یک پارچه ای از اون جامعه و پارچه های مخطط ابریشمی که در لابره اون پارچه ابریشم به کار برده شده و ابریشمش هم معمولا بیشتر از نخش دید که این پارچه فروخته میشه عمر بن خطاب کجا اومده در روایت دیگر کنار مسجد بیرون از مسجد فقال یا رسول الله ابتع هذه فالبسها یوم الجمعه ابتع یعنی بخر این لباس و بپوش روز جمعه و اذا جاءك الوفود روز جمعه برای خطبه وقتی که مهمانان از قبائل میان برای نصرتت برای دیدارت قال انما یلبس هذه من لا خلاق له این لباس لباس کسانی که ایمان به الله و روز آخرت نداره لا خلاق له ای لا نصیب ولا حظ له فی النجا جایی و راهی برای امیدش نیست این لباس لباس اونهاست این لباس لباس غیر مؤمنینه چون بر مؤمنین ابریشم حرامه و کفار و مشرکین از این لباس میپوشن فاوتی النبی صلی الله علیه و منها بحلل رسول الله صلی الله علیه و هدیه از اون لباس ها بهش میدن رسول الله خودش نخرید برای خودش از اون لباس زیبا و قشنگ اشخاصی بهش کادو میدن هدیه میدن اون پارچه ها که خودش نخریده بود و گفته بود این لباس اونایی است که اهل جهنمن میفرسته به نزد عمر فارسل الى عمر بحله یکی از اون لباسا رو میفرسته پارچه ها رو میفرسته به عمر بن خطاب رضی الله عنه فقال كيف البسها وقد قلت فيها ما قلت چطور بپوشم و اون حرف اون سخنان رو زدی رسول الله صلی جوابش میده میگه قال اني لم اعطکها لتلبسها ندادم که بپوشی که میگه من دادم این لباس که خود بپوشی ولیکن تبیعه و تکسوها میفروشی یا میدی که همسرت کسی بپوشه برای کسی که حلاله فارسل بها عمر الى اخ له من اهل مکه میفرسته به برادرش که اهل مکه بود قبل ان یسلم قبل از اینکه مسلمان بشه الان اینجا درش هدیه هست برای کسی که مسلمان نیست کافره حکم هدیه دادن چیه جوازه چنانچه اینجا عمر بن خطاب هدیه میده به اون کسی اون برادرش که در مکه بود و مسلمان نبود یک طرفش هدیه دادنه یک طرفش هدیه دادن اون چیزی که حرام بر مرد بر تو حرامه ولی خب بر زن حلاله اجازه داری که خرید فروش و تعامل داشته باشی و معامله بکنی باهاش و اون چیزی که مهمه برای ما در این حدیث که ربط به باب داره بابش چی بود باب که الان داریم میخونیم باب بر الوالد المشرک اینجا برادره از باب بر و خوبی کردن به برادرش مادامی که به برادرش درست شد که کادو بده هدیه بده هرچند که نص صریح نبود بر پدرش از باب قیاس وقتی که درست شد تو برادرت کادو بدی هدیه بدی از باب اولا به پدر و مادرت میتونی کادو بدی هدیه بدی و بهشون خوبی و احسان بکنی همونطور که احسان به برادر مشرکت درست شد باب بعدی قال مؤلف رحمه الله تعالی باب لا يسب والديه حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد, عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه فقالوا كيف يشتم قال يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه حديث الأصل اصل بخاری هم هست گفتیم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص سی حديث از کبائر دشنام دادن و لعنت کردن پدر و مادرش مردی پدر و مادرش رو لعنت بکنه دشنام بده اینجا دشنام اومده اونجا لعنت بود فقالو کیف یشتم چطور دشنام میده پدر و مادرش قال یشتم الرجل شخصی رو دشنام میده فیشتم اباه و امه اون فرد میاد به پدر و مادرش دشنام میده برش میگردونه بهش سبب شد که این شخص با دشنام دادنش پدر و مادرش دشنام بشن شریک جور شد چرا دشنام بدی که دشنام بشنوی پدر مادرت دشنام بشن چرا لعنت بکنی که لعنت بشه پدر مادرت تو سبب شدی که اون دشنام به پدر مادرت بده پس تو هم شریک جرمی تو پدر مادرت رو لعن کردی و تو هم ملعون میشی با این کارت چنانچه در احادیث قبلی داشتی بخاطر همین که ماوردی از علمای شافعیت اینجا برداشت میکنه میگه که اگر فهمیدی که اون پارچه ابریشم رب داره به حدیث قبلی هم. پارچه ابریشم مسلمان اگر بهش کادو بدی خودش میپوشه حرام بهش بدی چاقو از قاتل اومده چاقو ازت بخره که آدمی را بکشه حرامه بر تو ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان این معاونت بر گناه و معصیت الله در قرآن میگه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا فيسبوا الله عدوا بغیر علم سبب نشید که مشرکین بیان به الله دشنام بدن با دشنام دادن شما به آلهه هاشون و معبودین آنها بتاشون رو دشنام ندید که اونا بیان الله را دشنام بدن پس این حدیث چند تا ادب را بهمون یاد میده یکی عفت کلام زبانمون رو پاک و طاهر نگه داریم دشنام ندیم فحش ندیم ناسزا نگیم زبانت پاک باشه زیبا باشه مردم لذت ببرن از سخنت رسول الله صلی الله علیه و سلم زبانش رو میگیره به معاذ میگه این زبانه که انسان رو وارد جهنم میکنه میگه اصلا رسول همین ایتی که گوشت میگه او یکب الناس علی منافرهم الا حصائد السنتی همین جز این مگه جز این نیست مگه که همین چیزی که با این زبانت کس میکنه تو رو وارد جهنم میکنه همین زبانه چرا بر زبانت بیاری چرا خشمت را فرو نبری ادب را داره بهت یاد میده دلالت بعدی این حدیث هشدار رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما اینکه اون سخن نادرست ناروات ناسزاد سبب نشه منجر نشه که پدر مادرت لعن بشن سب و دشنام بشن سب و دشنام بشن و تو در جر شریک بشی دو تا جر را کسب کنی اون ناسزایت که به اون طرف گفتی یه طرف پدر و مادرت که ناسزا شدن هم طرف دیگر دو بار تو مرتکب جرم و جنایت شدی این هشداره تذکره یک کار بدیه از عواقبش به فکر عواقبش نمیزنی خیلی آسونش گرفتی همینطوری از دهنت بیرون میاد منجر به چی میشه منجر به این کبیره از کبائر و این گناه بزرگ نابخشودنی کبایره الله صغایر را میبخشه با نمازا کفاره میشه ولی کبائر بخشیده نمیشه مگر با توبه خصوصا اینجا که حق آدمینه یعنی پدر مادره خصوصا اگر زنده نباشه دیگه جرمش بدتر که تا از اونها حلالی بتلوی بله حدیث بعدی قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن الحارث بن سفيان يزعم أن عروة بن عياض أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالده من الكبار عند الله تعالى کبار نزد الله گناهان کبیره و تحسبونه هینا و هو عند الله عظیم آدم یه چیزی رو آسون میگیره ولی بزرگ نزد الله ان یستسب الرجل لوالده یعنی چی شخصی کسی را دشنام بده و اون شخص دشنامه را بهش بر بگرده سبب دشنام پدر مادرش بشه پدر کسی را دشنام بده ای پدر فلان که تو اصطلاح خودمون هست و زیاد به کار برده میشه از باب تنبیه میگم از باب هشدار دارم میگم تو جامعه زیاده اون طرف مقابل هم همون دشنام و همون سب و همون ناسزا رو به خودش برمیگردونه بر حذر باشید زبانت آلوده نکن به کبیره از کبار حالا این کبیره زیاده یا کم تو جامعه زیاد الله مستعان این غربت چیه غربت اسلام غربت دین ما دعوت ندادیم ما کوتاهی کردیم در تبلیغ دین حدیث بعدی قال مؤلف رحمه الله تعالی باب عقوبة عقوق الوالدين حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم بس حديث سيزهومين باب باب عقوبة عقوق الوالدين عقوبة عقوق و بدرفتاری با والدین 23 حدیث فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم ما من ذنب اجدر ان يعجل لصاحبه العقوبه هیچ گناهی سزاوارتر به عقوبت بر صاحبش نیست سزاوارتر بر عقوبت به صاحبش صاحب اون گناه نیست ان يعجل لصاحبه که عقوبت بشه اونم عجالت بشه یعنی عقوبتش را سریع و زود ببینه مع ما يدخر له غیر از اون گناه و جرمی که براش برای آخرت گذاشته شده و اون عقوبتی که الله براش گذاشته اون گناهی که وبال گردنش خواهد بود روز قیامت غیر از اون هیچ گناهی سزاورتره به عقوبت در این دنیا قبل از آخرت نیست من البغی و قطیعت الرحم ارحامتو قد بکنی اولیشو پدر و مادرت به پدرش میگه من دیگه پام تو خونت نمیذارم دیگه پام تو خونت نمیذارم حقوق غیر از اینکه شخص عجالت میشه در این دنیا عقوبت و توبیخ میشه و بال گردنش در روز آخرت سختتر و بدتر از این خواهد بود یعنی عقوبتی سختی را در پی خواهد داشت ما من ذهن اجدر ان يعجل یعنی هیچ گناهی سزاوارتر بر این نیست که عجله بشه در عقوبتش مثل عقوق و ظلم و قطع ارحام بقی ظلمه عدوانه ظلمی بکنی مالی از کسی حقش رو ندی آقا طرف پول قرض گرفته پول طرف رو نمیده امروز فردا امروز فردا ظلمه زمین از کسی رو غصب کرده ظلمه و بدونید حجابی بین مظلوم و الله نیست حجابی بین مظلوم و الله نیست دعاش استجابت میشه دعای مسافر دعای مظلوم دعای والدین الان میاد مستجابنا الان میاد بحث استجابت دعوت بین الله و مظلوم حجابی نیست به یک شخصی ناروا بسی بدیش را گفتی فای بر تو که مظلوم واقع بشه و تو ظالم دعای اون فرد در حق تو پذیرفته بشه شخصی به ناسزا بگه بعد نفرینش بکنی تو مظلوم واقع شدی بگی لا بارک الله فیک و الى آخر تو نفرینش بکنی بین تو و الله هم حجابی نباشه بترسید از این که کسی را آزار بدی اذیت بدی با این زبانت با اون دستت با اون پات با اون نگاهت با اون گوشت گاهی زل با گوشه حرف قومی را بشنوی و اونها نخواهن که تو بشنوی جایی با غیبت جایی با نمامیه جای با اتهامه تهمت زدنه کسی را آزار و اذیت بدی اون شخص مظلوم اون شخصی که مظلوم واقع شده بینش و بین الله حجابی نیست اگر دعا کرد در حقت پذیرفته میشه الله میخواهد هر کسی باشه حتی اگر کافر باشه فرقی نذاش مظلومه حتی کافرش اگر مظلوم باشه دعاش استجابت میشه مشرکین یکی از علتهای عدم هدایتشون همین یاد میکردن که ما دعامون استجابت میشه وقتی که میریم پیش اون بود الله نمیخواد اون بنده که اینچنین از باب افتقار و ذلت اومده به درگاهش و طلب میکنه و ردش میکنه هرچند که دچار شرک شده حديث بعدي قال المؤلف رحمه الله تعالى باب دعوة الوالدين حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده همین باب باب و دعوت الوالدین دعای والدین پدر و مادر از دعای مستجابه 24 همین حدیث ثلاث دعوات مستجابات لهن الله استجابت میکنه سه دعا لا شک فيهن دعا ردخور نداره شکی نیستش دعای مظلوم داشتی و دعوت المسافر دعای مسافر و سومی هم و دعوت الوالدین على ولدهما دعای پدر و مادر بر فرزندشون دعا بر علیهشون یعنی دعا بکنن نفرینشون بکنن در حدیثی داریم رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند لیس شیء اطیع الله فیه اعجل ثوابا من صله الرحم بدونید هیچ عملی که درش طاعت الله باشه ثوابش پاداشش عجله نمیشه زود به زود داده نمیشه مثل صله رحم و عکسش و لیس اعجل عقابا من البغی و قطیعه الرحم و چیزی هم عجالت نمیشه و زود سزاش و شخص نمیبینه مثل ظلم و قطع لیس شیء اطیع الله في اعجل ثوابا من صله الرحم پاداشش زوده عقوبتش هم زوده ظلم گفتیم شخصی که مظلوم واقع شده بینش و بین الله حجابی نیست دعاش استجابت میشه و قطع ارحام واليمين الفاجره تدعو الديار بلاقع واليمين الفاجره قسم به دروغ سرزمین رو نابود میکنه بی آب و علف میکنه بایر میکنه بر حذر باشید از عقوبت الهی خوشسالی هایی که میبینیم بیبارنی ها و قحطی هایی که میبینیم از عقوبت های عاجل الهی بر سر بندگان یعنی که توبه بکنن و هشداری هست بر ما که دعوت بدیم اگر ندیم اگر مردم را به سوی دین نخوانیم ما هم همراه اونها اگر هلاک شدن هلاک خواهیم شد اینا هشدارها هست همونطور که در این حدیث هشداری است بر کسانی که پدر مادرشون آزار اذیت میدن وای بر اونها اگر دعایی بکنن دعاشون سجابت میشه بترس از اینکه اونها دعایی بکنن و دعاشون در حقت استجابت میشه حدیث بعدی را که رب داره به این قضیه نمیتونیم بخونیم حدیث جریج و دعای مادرش چون طولانیه میذاریم ان به بعد از سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله وبحمده وصلى الله علی محمد وعلى محمد